tiesą sakant, nebereikia daugiau raims apie paramą šventiesiems. Aš juk žinau jūsų pasiryžimą ir giriuosi jumis makedoniečiams, sakydamas, jog Achaja pasirengusi nuo pernai. Ir jūsų olumas yra daugelį paskatinęs. O brolius siunčiu tam, kad mano pasigirimas jumis nepasirodytų šito atveju tuščias ir kad jūs, kaip esu sakęs, būtumėte pasirengę. Jei kartais makedoniečiai atvyktų kartu su manimi, tegul neužklumpa jūsų nepasiruošusių ir tegul netenka dėl tokio įsitikėjimo raudonuoti mums, ką ir kalbėti apie jūs. Todėl aš maniau esant reikalinga paprašyti brolius anksčiau nuvykti pas jūs ir pasirūpinti, kad žadėtoji dovana būtų paruošta ir kad jie liudytų jūsų dosnumą, nešikštumą. Argi ne taip, kas šykščiai sėja, šykščiai ir pjaus. O kas dosniai sėja, dosniai ir pjaus. Kiekvienas tegu laukoja, kaip yra širdyje nutaręs, negailėdamas ar tarsi verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją. O Dievas gali jūs apipilti visokiojopomis malonėmis, kad visuomet ir visais atžvilgiais būtumėte aprūpinti ir galėtumėte dosniai imtis bet kokio gero darbo. Kaip parašyta, jis pažėrė, padalijo vargdienėms. Jo teisumas amžiais išlieka. Tasai, kuris parūpina sėklos sėjėjui ir duonos valgytojui, parūpins jums sėklos, padaugins ją ir padės subręsti jūsų geradarybės vaisiams jūs tapsite visokiojopai pasiturintis ir galėsite būti dosnus, kad mes turėtume už ką dėkoti Dievui. Šis paslaugus tarnavimas ne tik pagelbės šventiesiems skurde, bet ir paskatins gausias padėkos maldas Dievui. Patyrę tokias paslaugas, jie šlovins Dievą už jūsų klusnumą, išpažįstamai Kristaus Evangelijai ir už nuoširdų dosnumą jiems ir visiems kitiems. Jie melsis už jūs ir ilgėsis jūsų dėliai visą pranokstančios Dievo malonės jumise. Dėkui Dievui už jo neapsakomą dovaną.